Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Çocuk yemeğe besmele ile başla. Sıra elle ve önde ye.